أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دراجة براتشو Evo vidite ove ratne godine kao da su istekle. I ova prilika za veći preobražaj, preokret muslimana, kao da ističe i gubi se. Ne vjerite svim metodama se trude da muslimane spuste, preda se kao igrač koju će kititi kako hoće i usmjeravati kako hoće. I kroz rat, a i poslije njega, brojne su pojave koje to zorno pokazuju i otkrivaju. Pojava onih, one odjeće ženske kao što su helanke i slično, govori koliko se muslimani u toku rata pokušavaju odvratiti od borbe i u tom momentu dok svakog dana silaze iz kasapljenih linija, da ipak taj čovjek uradi nemoguće, da ipak on sanja samo o strastima i grijehu. Zatim otvaranje kafana na svakom mjestu gdje se to može. Jedna od ovih stvari koje ulaze tamo u mir jeste pojava ovih žvakači sa prezobraznim slikama gdje na jedan do kraja prljav način mi znamo ko kupuje žvake jel de? djevojčica pustit ćemo je u prvi razred osnovni, zatražit će žvakač. Koliko je bogobojaznih prodavača, a koliko Allah salamet, da će joj one i ona će pogledat. Nestaje joj stida odma ili momčić, <laughs> ili dijete, pogledat će, ha? Ne može se razvijat norma odma, odma mu daje smjernice u jednom, jednom mračnom putu, kao što Kur'an kaže والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات a oni koji ne vjeruju njihovi prijatelji su taguti izvode ih iz svjetla gdje u ta odma i u tamu ne daju im uopšte da žive čisto i svjetlo takvi su taguti oni ne mogu da gledaju svjetlo trnu ga po svaku cijenu Tako naš šejh Enver rahmetullahi alej svjetlio je u Egiptu i nisu mogli da gledaju njegova svjetla. Izbacili ga vani. Pa svjetlio na zapadu u Italiji, Milanu i drugim mjestima, pa nije mogu. Istjerali ga i odatli. I u Bosni njegovo svjetlo nije moglo se trpiti. Plaho je sjenilo. Sve dok ga kjafri nisu utrnili, nisu ga nisu ga pustili ne mogu da gledaju onoga ko svijetli nego sa svjetla na tamu odrećaju zato ćemo mi danas fiku raditi jednu temu i pravim ovaj uvod da budemo svjesni vraćo da ovo što smo mogli uraditi u ratu uradili smo napraviti jedan džemat jednu skupinu koja nosi akidu koja je svjesna gdje joj je umet, koja je svjesna šta joj sve neprijatelji radi i da se trudi ta skupina nadalje da taj emanet čuva da ga je jača jer znajte da su neki ljudi dali živote da biste vi bili upućeni dali živote ošli u smrt a drugi su dali svoje vrijeme. Zato ne možete se sa tom uputom igrati, niti smijete smatrati da je to vaše, nego to je samo ono što morate nositi, kao što su ga nosili oni koji su ga vama donijeli. Znaju braća iz Zavidovića da dok su druga braća imali medrese koje je držao šejh Imad, šejh Enver je vodio sve brige oko vozuće, oko akcija, oko pripreme armijske vojske, oko naše vojske, Dersova, oko same braće Arapa i tako dalje. Znači da bi bili u stanju, ova braća, da bi bila u stanju upoznati vjeru, neko je i dan i noć radio, pa je tako, jel, kjafrima postao opasan dok ga nisu smakli. Znači ova stvar nije nimalo, nismo mi kao skupina koja se iskupila na, na, na zvonjavu muzike u kafanu i udara nogama, udara dok se raspusti. Ne. Ova vjera i ovaj ilm je hak i emanet i teška odgovornost. Zato računajmo na sve, nastavimo raditi kako god umijemo i onako kako nam je to propisao ili odobrio taj način kitab i sunnet odjeća nisu kafiri uzalut toliko prionuli na odjeću i toliko ratuju protiv brade i toliko ratuju protiv hijjaba i toliko ratuju protiv islamske odjeće pa traže od od ne znam predavača na Azharu ili bilo kojeg da on ipak obuče odijelo, da on ipak stavi kravat jer to njima mnogo znači i dobro im smiruje srce nema ništa u islamu braćo bezazleno neka svako od vas predoći sebi sliku, neka je on zamisli sebi u mozgu. Da u jednom Egiptu djeca idu u osnovno, a na glavama turban, ha? Da im profesor nosi turban i tako dalje. I da tako radi sav, svaki musliman. Bil to odmah simboliziralo jedinstvo muslimana? Ona je u Bugarskoj, ona je u Filipinima, ona je u Saudiji, ona je u Pakistanu, ona je u Bosni dok bi dijete se u takvoj sredini rodilo, dok bi izašlo iz te sredine, vidilo bi, a nisam među svojima. Nije to bezazljeno ni malo braću. Zato kjafiri na nju atakuju. Kako god oni na nju atakuju, moramo mi da se za nju, ako Bog, da borimo. Resul sallallahu alaihi wasallam zabranjuje nam nalikovanje na kjafire. A nama je teško nalikovati u duši na kjafire, jer duša se ne vidi. Nego se nalikuje i liči u onome što oči gledaju, što se primjećuje. Pa tako kaže ومن تشبه بقوم ovo je završetak hadisa koga bilježi Tirmizi hadis je Hasan sahih bilježi ga Ahmed Sani sallallahu sallam kaže buistu bejne jede i saati bis sejf hatta yu'bad Allahu wahdahu la šarika lah وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم kaže poslan sam pred sudnji dan sa sabljom da se obožava Allah jedini koji nema druga i učini nam je obskrba pod hladom moga koplja i date je prezir i poniženje onome ko se rastane sa mojom stvari, to jeste sa onim na čemu sam ja, vjeri i uputi. Ako bude ličio na jedan narod on je od njega. Toga smo se i ranije doticali pa smo govorili ako vidimo našu Fatimu obučenu isto Radojku. Ne imamo sumnje nikakve, imaju i ništa ne znači. Mi odmah znamo o kome se radi. Govorit ćemo danas ako Bog da odjeći. I ranije smo spominjali šartove odjeće. Odjeća je jedna od Allahovi blagodati, ne mora samo naslov da znate šta smo radili danas, na 105. strani u fikovima. Odjeća je jedna od Allahovi blagodati i ona treba da bude uredna, čista i lijepa. Obavljeno je nositi odjeću onoliko koliko može pokriti ono što se mora pokriti i što može zaštititi od vrućine, hladnoće i neugodnosti. Poželjeno je da odjeća bude takva da predstavlja ljepotu i ukras, jer Allah šanu kaže da je stvorio odjeću za ukrast a posebno prilikom ibadeta, džume, bajrama i javnih skupova. Zato Allah šanom kaže, hudu zinetakum inda kulli mesčit. Obucite se lijepo kad god krenete u mako i mesčit. Zabranjeno je muškarcima nositi odjeću od svile i zlato nositi kao nakit, kao i oblačenje karakteristične ženske odjeće kao što je ženama zabranjeno da oblače karakterističnu mušku odjeću, te nošenje neprofesionalne, nego odjeće kojom se ističemo. Ovo ne znači da poštari ne smiju nositi svoju, nego ono koje se ističemo, kojom hoćemo da pokarimo da smo ugledniji od drugog. Da se prepozna onda da smo bogati, da se prepozna odmah da smo, ne znam, učeni i tako dalje. I svako pretjerivanje u nošnji. muškarcima je zabranjeno sjedenje na svili, dok neki smatraju da je to mekruh. Ženama je dozvoljeno nošenje svile i zlata, dopušteno je nošenje svile i muškarcima ako za to imaju neki razlog, poput srabeži i slično, kao što se navodi da je Resul sallallahu alaihi sallam dvojici ashaba koji su imali na svojim, svojoj kožama, kožnu bolest, dozvolio im da i ne bi gruba vunena odjeća koju su ashabi nosili, da i ne bi žuljala jer ashabi su rahmetullahi alaihim radijallahu anhum ajma'in bili siromaci sve što su dali, imali dali su za vjeru tako govore o sebi da su na jednom od pohoda pokisli bila je unena odjeća čuli se kao ovnovi kao kad pokisnu ovce čuje se tako se čula, čuli oni od svoje odjeće i sigurno neko ko ima sprabež nezgodno mu je da ga to ujeda ili da to žulja, pa je poslanik sa sanjima dozvolio da obuku svilu. I to je poslanikovom uputom odobreno, što znači da se više ne kosi sa načelom, to je izuzetak. Prostor od tri ili četiri prsta svije na odjeći također ne smeta. Ako je svila pomješana s drugom tkaninom, onda se računa da je tkanina svilena ako ima više svile nego druge tkanine. Šafije dozvoljavaju muškoj djeci na bajram da obuku svilu, svilenu odjeću, kao izan bajrama ako se radi o maloj djeci, koja još ne razumiju. Muškarcima je zabranjeno nositi crvenu odjeću, osim kad je pomiješana sa drugim bojama. Znači da bude čovjeku sva odjeća crvena, zabranjeno je i e, nepriliči ljudskoj pojavi, muškoj pojavi. Muškarcima je zabranjeno nositi zlatno prstenje, a ženama nije zabranjeno jesti i piti iz srebrnog i zlatnog posuđa. Kad su u pitanju posude od dragog kamenja, ne ima nikakva dokaza da je ono zabranjeno ako je neophodno, čovjek može napraviti zub ili nos od zlata, dopišite ovdje, jel, zlatnu šipku radi e, u nozi zbog, zbog, zbog lovljenja. Zabranjeno je nositi, ne ovdje, opet nemojte profesionalno, nego napišite odjeću kojom se čovjek ističe, kojom se postiže šohra, to je slava među ljudima, po kojoj bi se raspoznavao među ljudima, kao i sve po čemu će biti poznat, osim u slučaju kad nosi odjeću koju je sunnet nositi, a svijet nosi odjeću koja se razlikuje od njega. Znači, ako neko se drži sunneta Muhammedova sallallahu alaihi wasallam, pa nosi burdu, ogrtač, ili nosi kamis, dugu odjeću, dugu e, košulju ispod koljena, ili nosi turban i tako dalje, onda, bez obzira što bio lako ga prepoznat među svijetom, ne smeta. Haram je da žena produži svoju kosu tuđom kosom, kao i da pojača svoju kosu nečim što nije ljudska kosa, poput svile, vune ili lana. Dozvoj je produži kosu šarnim svilenim koncima koji nisu slični da vlaci vezati. Ženi je zabrajeno odstranjivanje ili čupanje dlaka s lica. Stvari ovdje sa obrva. Pišite ovdje sa obrva. osim u slučaju ako je naraste brada i brkovi. U tom slučaju preporučuje stavite ovdje obavezno je da je to ostrani. Ženama je dozvoljena upotrebna kne, podlačenje surme, <coughs> muškarcima se dopušta da koriste bezbojne mirise. Misli se, jel da, kad se mirišu da ne bude boja, se ne našminkaju. A žene mogu upotrebljavati posebne ženske mirise samo kod kuće, zabrajeno je kniti se crnom bojom žene mogu kod kuće da se išminkaju i stavljaju boje, ali samo unutar. U hadisu stoji koja žena izađe na mirisana učinila je zinaluk. Ona žena koja izađe na mirisana učinila je zinaluk. Hadis je tako doslovan, ne govori ni šta joj je u nijetu, ni šta joj je ti, nego koja izađe. Ima opšte značenje, a učenjaci, kad tako dođe hadis, pa ima opšte značenje, najbolje ga tako i ostaviti. Zašto? Zato što je ono <clears throat> u srcima najbolji savjet, jer kaže koja žena je... Sada koja ja idem ma nije ako zaboravi, ako on... Odmah će se prestati bojati. Međutim, ovako joj bude najbolji vas. Koja žena izalje mirisana učinila je zinaluk. Zabrajeno je kniti crnom bojom. Čovjek koji ima bijelu bradu, bijelu kosu, koji osjedi, ostari, ili ne zbog starosti u ranijim godinama osjedi, od prakse i, i adeta kršćana i židova je da se više ne farbaju, ostaju takvi, sjedi, stalno. Da bi se razgovor od njih, poslanik sallallahu sallam je ashabima sam je činio, dozvoljavao da propručivao i postavio na to da oboje bradu i kosu sa knom s tim da su zabranili da se da to bude crna boja jer je to već obmana i varanje da čovjek skroz sjed kosa crna duga međutim sa crvenom da ne bi bila bijela da ne bi bila kao kod eh, kršćanskih i, i kršćanskih sivalja molim samo nek nije crna Zabranjena je crna ti znaš šta, šta ide šta ne ide nećeš zeleno obojiti. Zabrajeno je smanjivanje zubi kako bi se povećao razmak jednog od drugog, to je pravljenje ove riđice. Šeitan je toliko bio poveo jednoj generaciji medresije sa mnom kad sam bio. Bila je moda e, vaditi zub ovdje da ima čovjek krezan. Kad to su im govorile one pankerice da stada ima ljepši osmijeh to su radili s tim nijetom. Tako da ta pojava, ne znam, pravljenja, pogotovo pravljivačice u Egiptu i ostale, naprave malo kao to im ljepše. To je zabranjeno. Jer to mijenja je lika koji je Allah Želešanu mu dao određenom stvorenju. To je dozvoljeno samo u slučaju ako gustoća zubi prouzrokuje štetu i bol kad se zub, zubima radi. Zabranjeno je tetoviranje i muškarcu i ženi zabranjeno je i da tetovira čovjek i da traži tetovar. Zabranjeno je slikanje svega što ima dušu, bez obzira da se radi o kipu ili slici. Osim dječji igrački, to jeste da dijete ima igračke, bilo od krpe, bilo od gume, bilo od plastike s kojima se igra, bilo od metala, ne smeta, ne smeta. Ako je slikanje zbog opšte koristi, stvari ovdje stavimo zbog nužde, jer ova je opšta korist, da bi bilo sada zbog zarade čovjeka. <laughs> Zbog nužde, onda je dozvoljeno pod uvjetom da slika ne bude posebno poštovana, da ne bude postavljena na mjesto koje šarijat ne dozvolj, na kojem šarijat ne dozvoljava postavljene slike. Ovdje opšte koristi, dole smo mi rekli da je to slikanje za lične dokumente bez kojih čovjek ne može danas da saobraća i da živi, ili mu je jako teško živjeti. Ali trebamo isto tako znati da te slike ako imamo da ih ne ostavljamo da se vide u kući, jer tada ne ulazi melek, meleki ne ulaze u kuću. I drugo, kada umremo u asijetu ostavimo da te slike po, poslije nas unište da ne bi zbog nas tugovali, žalili, veličali nas i tako da. Ne bi nama gledali kakav bereket natjecanje. Posebno ovaj vijek kom mi živimo. Natjecanja u svemu i svačemu. I igra oko svega i svačega. Še ne znaju šta će izmišljati pa ste gluposti igre bez granica čime se ono igra, pravi posebna mjesta za to, ulaže za to sredstva. Samo da raspiruju strast i da udovoljavaju svojim hirovima, što je suprotno ciljevima stvaranja čovjeka i odstupa od ciljeva i islama potpuno. Dovoljno je da se prisjetimo strasti i bjesnila koje ulazi u navijače futbala košarke i ostalo. Vi znate da svako od nas je na neuzubila u onom džahilijetu predratno bio žešći pripadnik, ne znam, nekakvi navijača želje ili veleža ili nečeg drugog. To mu je, to je mu je osjećaj, ta pripadnost je bila jača nego pripadnost islamu ili svome džematu i tako dalje tako nema nema mjesta. I nažalost dječica isto tako, vidjet ćemo kod njih. Gdje god dođete u stan, djeta je napisalo, ne znam, tako i tako, četvrti B. Na primjer, četvrti B. Ta djeca šta? Osjećaju pripadnost tom razredu. Ne imaju osjećaja. Znači, lako je to, ima u ljudskoj duši. Lako je to sada razviti. I vidjeli ste eh, kjaferi u ono vrijeme kad nisu smjeli govoriti o naciji, izražavao je svoj ustašluk ili, ili četnikluk čime? Crvena zvezda ili Hajduk ili Dinamo Nese. Time su, kao to se odobrava, to tagu to odobrava, da rekli da si Hrva, da si Ustaša, to ne dozvoljava. A zato ti napišeš Hajduk znak je da si Ustaša. Kad, kad se takmiče. Ili ako napiše ne znam, Partizan ili Crvena zvezda ili nešto, znak je da je to Srbina teški. Sve to islam ne zna. Sve to islam ne zna i ona strast koja u njih ulazi u vjernika ne smije ući. Ni strast narodna, ni plemenska, ni, ni rasna, ni, ni državna, ni nikakva. Čovjek ne smije ni slučajno da robuje imenu nekom naslovu ili da robuje nekoj ličnosti. Nego mora da se zalaže za islam, braćo moje. Pa zato e, sjetite se ovaj, naslova u Ljiljanu gdje je ona Esad Hećimović, Allahov neprijatelj. Piše naslov e, El Odred El Mujahedin trn u čizmi na toa. I e, sad govori o Mujahedinima i izmišlja <coughs> laže pas spominje nekakve incidente koji su stalni stali neki zeli sa Norvežanima, sa Šveđanima, sa Holandžanima, sa Englezima, sa sve. A onda pod naslov Amerikanci u sedmoj muslimanskoj brigadi. Gledajte, šta je ovdje? Rat protiv muđajida, borba za sedmu. Sedma je prihvatila šta? Amerikance. Zbog čega je sedma? Zbog što je ime sedma? Zbog toga što je tamo Halil Brzi? A zbog čega protiv muđajida? Ne smijemo da rat, da, da, da, rat, da, da se borimo i da robujemo imenu, niti simbolu, niti znaku, niti pečetu, niti čovjeku. Nego pomažemo ono što pomaže islam. Pomažemo ono što pomaže islam. Tako da je to ovdje zgodno spomenuti. Ti se natjecanja, braćo, znači ona su u današnjem vremenu privršila svaku mjeru. I ovakva kakva jesu, odvode od Allahova puta, bez sumnje i omladinu skreću na stramputicu. Međutim, Kur'an nas poziva u natjecanje. Natjecanje za ahiret. Natjecanje na polju bogobojaznosti, na polju ihsana, dobročinstva i tako dalje, činjenja dobrih dijela, na polju imana, na polju ahlaka, na polju rada. Pa kaže, najbolji čovjek onaj koji najviše pomaži ljudima, Zatim kaže Kur'an wa fi zalika falyatanafas almutanafisun. Spominje džennet i stepene onih u Elijunu i kaže wa fi zalika falyatanafas almutanafisun. I neka se zato natiču oni koji hoće da se natiču, znači natjecanje za ahiret, za džennet, za Allahu, za zadovoljstvo. Ko će više ljudi uputiti, ko će više islama naučiti, ko će više za vjeru podnijeti i tako dalje, to je u redu. Međutim, Resul sallallahu alaihi wa sallam je isto tako podsticao da gađamo, da jašemo, da dijelimo i tako dalje. Pa ako bi zbog toga, zbog toga da bismo vidjeli, da bismo postakli omladinu da uči pa im ovaj, priredili natjecanje ili da radi pa i u tome natjecanje, onda je džajz. Međutim, postoje oblici koji, koji ne dozvoljava islam i koje dozvoljava. Kao i poslovi kojima je dozvoljeno, kojima nije. Recimo u boksu nije, jer je boks sam po sebi slavom zabranjen, jer je zabranjeno udaranje po licu. Natjecanje. U islamu je propisano natjecanje, to jest korisne vježbe koje su u osnovi dozvoljene. Nekad natjecanje može postati i preporučeno, shodno nije tu i namjer. Natjecanje može biti u trčanju, više osoba gađanju, strijelom, odnosno oružjem, te u trci konjima, mazgavama i magarcima sva ulema je jednoglasna u tome da je dozvoljeno natjecanje bez, bez stavljanja uloga. Znači oni turniri koji su kod nas poznati nisu dozvoljeni, pošto ulaže svaka strana. Što se tiče natjecanja pod ulogom, ono je dozvoljeno u sljedećim slučajima. Prvo, ako vladar ili neko drugi kaže na natjecateljima ko od vas utekne dobit će toliku i toliku nagradu. Znači ovdje neko daje izvan desetila. Pa recimo, neko udruženje, neki čovjek, neka institucija, organizuje natjecanje u nečemu. I ona daje nagradu, alhamdulillah. Natjecali su neko drugi i ko pobjedi dobit će. U redu. Ako jedan od natjecatelja položi ulog i kaže drugom natjecatelju, ako me pretekne dobit ćeš to. A ako ja tebe preteknem, nećeš, niš, e, nećeš mi ni, nećeš ništa dobiti, niti ćeš ništa biti duža. Znači, to je to samo sa jedne strane. Rekli smo, znači, da je natjecanje u osnovi, da se ja i ti ovaj, natječemo u gađanju, trčanju i tako dalje, međutim ne dobivamo ništa, ne postavljamo ništa na ulog. To je, šta? Dozirano oko nas put, postiće na nešto dobro, iako u tome usavršavamo neku tehniku, nešto korisno nešto potrebno ili nešto muba dozvoljeno, hala. Drugo, ako ulog da neko, treći, neko izvan njih. Treće je ako jedna strana kaže, evo ja hoću s tobom da se ogledam u tom i u tom. Ako me dobiješ, imaš to. Ako ja dobijem ništa, ja hoću samo da provjerim sebe ili da provjerim tebe i tako. Tri, ako ulog bude od dvojice ili više natjecatelja, ako s njima bude i natjecatelj koji nije ništa uložio, a koji ima pravo uzeti sav ulog ako pobjedi. Ali ako izgubi, neće ništa biti drugo. Zabrajeno je natjecanje kada svaki natjecatelj ako pobjedi dobije ulog, a ako izgubi biva dužan, isti toliki ulog onome koji je pobjedio. To je vrsta kockanja koja je zabranjena i ona je, pište, veliki grijeh dodajte ovamo. Ona je veliki grije. Zašto? Zato što je kocka veliki grije. Mejsir. Ovdje je autor spomenuo kasnije konja, pošto se sa njima budu jel, utrke. Utrke ovo vi pročitajte sami, a mi možemo da spomenemo nešto slično tome. Poznato je ovo u svim oblastima. Borba pjetlova, borba a, bikova, korida, čovjek sa, sa, sa, sa bikom, ne znam, pas psom, mačka s mačkom i tako dalje. Ovo zavađanje životinja je samo po sebi, samo po sebi haram. Spomenuli smo na jednom od časova da je haram uzeti živo stvorenje za metu. Isto tako da bi mi, da bi mi ovaj, uživali, da pa se kod nas raspomstavao taj žar paganski, dok gledamo krv, dok gledamo kako ubija se žrtva, jel, slabija od ovog od ovog to je pobuđivanje hemeđije, ljaštva, barbarstva u čovjeku. I zapadna civilizacija je sva ponikla na tome i dan danas to samo pojačava to samo pojačava ovaj rat u Bosni i te kako zadovoljio njihova apetita da gledaju kako kuća gori, kako topovi sa brda gnjetu, a dole onda eksplozije razliježu i tako dalje. Da gledaju napačene, ranjene, ubijene i tako dalje, plać, sve to zadovoljava njihovoj naravi, jer oni su ponikli na grčkoj i rimskoj, rimskoj prvenstveno civilizaciji, koja poznato je i danas ti tragovi ostaju radi ajeta kao što ostaju i piramide, pravila arene u kojima su robovi se borili sa lavovima i drugim zvijerima da bi ovi gledali, a tako isto kroz Španiju koride. I rekli smo da nisu sati im prestali, nego su danas razvili to do maksimuma. Pa su žene Ja što dozvoljavaju pod uvjetom da u igri ne bude zabranjenog uloga, ne ikakvog vida kockanja što se tiče igranja šaha, neki ga zabranjuju, a neki dozvoljavaju, ali većina smatra da je šah zabranjen poput tavle, tim što je strožija zabrana tavle. Šafija i neki tabiini smatraju da je šah samo mekru, ali po sljedećim uvjetima, da igranje šaha ne omijeta voljanje nekih vjerskih obaveza, da igri ne bude prisutan nikakav vid kockanja, da se u toku igranja ne desi ništa što je suprotno sa Allahovim propisima. Ako je šah u obliku figura, onda je igra šaha zabranjena, nas ne zanima samo tavla i šah ili nerdešir ili bilo koja druga nego mi gledamo na sve to što se pojavljuje na taj kumar, na svu tu kocku i zapišite u sveskama pored ovog naslo, naslova nema za muslimane koji nemaju svoje države niti vjere, niti slobode niti snage, niti ekonomije koji su svačije roblje i plijen, koji ne poznaju minimum svoje vjere, koji su na najnižoj ljestvici zarađenog dobra na ahiretu, ili za ahiret, mjesta za igranje. A to ne znači da kad bi sve to postigli, mogu se igrati. recimo čovjek ne zna ništa igra šaha ili igra nečega šta ćemo vam reći aj budi najbolji učenjak pa onda igraj prilični učenjak da igra znači ne ima od toga ništa ne ima od toga ništa kad smo se u dobi sjetili naše braće umrle kad smo se sjetili u dobi sebe nikada. Ako budemo ovo igrali, još ćemo se manje sjetiti. Pišimo dalje. Igra odvraća od razmišljanja na smrti onaj svijet raspiruje u čovjeku strasti i često je izvor svađi mržnje i neprijateljstva. Vi dobro znate da u jednoj sredini se uvažava čovjek što je dobar šahista, je li tako? Kad bi ti ne znam šta uradi, on je tebi dobio ovaj, partiju, pa dobio drugog, pa trećeg dobio i sviju, on je šta? Halas, nedodirljiv. Zbog čega? To je kad kažete to da se nećete pobiti zbog šara. Ali ako se dobije, šta će biti kod te? Ako dobije drugog, pa trećeg, pa ako se pročuje da je on najbolji u, vaše, u vašem krugu, ne može, ne može ga zaobaći zlo, zle posljedice ga ne mogu zaobaći. Da ne govorimo o kartama da ne govorimo o igrama i koc, kockanjima koja je izmislio današnji kjafir. Zavjet. Zavjet, braćo, čitajte sami. On je iza 108 stranica. pa bi bilo danas raditi lukatu nađenu stvar, to je sljedeća stvar. Bude vrijedna, treba oglašavati godinu dana da je dotična stvar kod nas, dok joj ne dođe vlasnik i ne opiše njene osobine. Znači nađeš hiljadu maraka, dođe moje su, kaže kakve su, kaže, jedna od 500, jedna od 100, ono, od 50. Znači, opiše se vidi da nije slago da je tako. Da ne može to znati ona čije nije. Ako nađena stvar bude vrijednosti jednog dinara zlatnika, treba, treba je oglašavati tri dana. Ako takva stvar bude bezvrijedna, poput hurme i konopčića, uzima se bez oglašavanja, znači bezvrijednu stvar, koja nema ovaj iznos jednog dinara niti je čovjeku važna može biti ključ, on ne vrijedi mnogo, ali je čovjeku bitan ako se nađe ovca oglašava se ali ne ima utvrđeni rok jer je ona slaba i postoji opasnost da strada ako se ne zbrini ako ovaj koji nađe ovcu nakon vremena je pojede, a potom se javi njen vlasnik, nije ovaj dužan da mu plati. Ako to bude u vremenu koje je prošlo. Jer nisi ti dužan da čovjeku hraniš ovcu i čuvaš ovcu godinu dana, pa onda on dođe. Deve, krave, konji, mazge, magarci se ne uzimaju ako se nađu jer su u stanju da jedu drveće i, dru... i čuvaju vodu. Ovo se zbog, zbog deve odnosi pa se onda i ove jača stoka analogijom tretira tako. Konji mazge i slično kod Ahmeda imaju isti tretan po ovom pitanju kao i deve. Kod Hanife dozvoljeno uzeti sve vrste navedene, navedene u ovom dijelu osim deve, ako se bojimo da će stradati. A ako ne, onda nije dozvoljeno. Ono što se potroši na životinju, onaj koji je zbrine dužan mu je namiriti vlasnih životinja. Znači ako čovjek uzme kravu i troši je, troši na nju, jel, čuvaj, može da to zatraži od onoga komu neće halaliti, od onoga koji, čija je krava. Svakako, mogli bismo ovdje spomenuti da čovjek koji, recimo, nađe kravu, pa se boji da je ne bi lopovi uzeli, da ne bi učinila nekom zijan i tako dalje. Pa on će joj polagati i napajati je. Dozvoljno mu je da je muze. Dozvoljeno mu je da je muze u tom periodu. 131. strana oporuka, vasijet. Vasijet je vrašo sunnet. Vasijet je sunnet. vasijet je oporučivanje da se nešto plati ili da se podijeli dio imetka nakon smrti. Postoje dvije vrste vasijeta. Oporuka nekome da nešto za njega uradi ili da prati i nadiđe njegovu djecu do punoljestva. To je ovaj vasijet koji pišemo mi, jel? Da bi on koristio u davi. Da bi on postakao obraću na, na iman, na džihad i tako. To je ovaj vasijet kojim hoćemo da spirimo na nešto pažnje a drugi vasijet je usmjeravanje dijela i metka na ime onoga kome je oporuka namijenjena. Ovo je drugi vasijet. Ovo je znači oporuka i metka. Vasijet je obaveza i propis za onoga koji je ostao dužan ili ima kod sebe nešto na čuvanju ili ima neki obaveza prema drugima. Jer je to onda dug, odnosno to je emanet. Onaj ko se prihvati da nazire nešto mora biti pametan i razuman. Uvjeti oporuke. Bolesnik mora biti pametan, svjestan i biti vlasnik onoga što oporuči. Čovjek to otprilike piše kao što Kur'an kaže a boji se smrti, jel? Očekuje smrt, a ovdje se spominje bolesnik jer čovjek izgleda da će umrijeti i hoće da oporuči. Treba da je znači pametan, svjestan i da posjeduje ono što oporuči. Ono što se oporučuje mora biti dozvoljeno. Mora biti znači muba, mora biti halal. Ona i kome se oporučuje nešto mora to prihvatiti. Jer ako odbije, oporuka je nevažeća i on nakon toga nema više prava na nju. ko nešto oporuči da se izvrši poslije njegove smrti, dozvoljeno mi je da odustane od toga ili da izmijeni šta hoće u oporuci. Znači čovjek može da je, napiše jednom vasijet, pa još poživi, može da ga mijenja, vala, htio da tome to i to. Kasnije se predomislio, jer je iz određenog razloga htio to, sad ne vidi taj razlog, vidi suprotno. Ako trećina ne bude dovoljna za oporuku, onda će se ona razdijeliti proporcionalno svim stranama, poput vraćanja duga svim potražiteljima. Oporuka se izvršava tek nakon podmirenja dugova. Oporuka se može prihvatiti za života oporučioca, a može i poslije njegove smrti. Znači ne mora da oporuku nađemo zapisano, može da vas sjeti riječima da, da to on kaže mnogo ranije. Ako čovjek nešto oporuči pa to propadne, oporuka je nevažeća i on nije obavezan da izvaja iz imetka novu oporuku. Ako oporuči jednom od nasljednika, pa to neki nasljednici odobre, a neki drugi odobre, oporuka će se izvršiti u dijelu koji je odobren. Ko napiše svoju oporuku, a ne uzme svjedoka za to, oporuka mu je valjana. Zapišite ovdje još neke stvari, zapišite u sveskama. Nije dozvoljeno nije dozvoljeno oporučiti više od trećine i metka. Dalje. Oporuka nije dozvoljena onima koji imaju prava naslijeđa. jer je Allah Želešanu u nasljednicima podredio što im je dovoljno. I zadnje ako je oporučilac dužan zekijat mora se dati prije izvršenja oporuke. ako je onaj koji, koji daje vasijet ostao dužan dati zekijat iz imetka sad kaže iz mojeg imetka ne znam trećina tom i tom šta je sad trećina trećina od svega ne dadni zekijat pa ono što ostane trećina od toga nije trećina od onoga sa zekijatom znači, prvo se daje zekijat pa vraća dug izvrši oporuka, pa se onda dijeli nasljednicima. Tako se čini sa imetkom. Tako obraš. Odmorite se. Jučer da vi pročitate zavjet, ne znam. Jeste li čitali? Bliska zavjetu je zakletva zakletva tamo je isto malo spomenuta čim znači, ako Bog da ovu dobro zakletvu i da se znamo postaviti pišite zakletvi ima tri vrste ima tri vrste zakletva u govoru u zagradi bezazlena zakletva takozvana jeminu lagu la juahidukum bil lagvi fi ejmanikum jeste namjerna zakletva namjerna zakletva treća je Jeminul Glamus spominjali smo ga jučer da je od velikih grijeha lažno zaklinjanje kada nas neko zakune da se istin, istin, ispravno iskreno zakunemo lažno okunenje kad nas neko zakune da mu kažemo istinu. De, tako ti Allah, zakuni se Allahom, jel tako i tako. Laž u tom slučaju je, to je pogotovo laž pri svjedočenju. Jer svjedok svi stave ruku na Kur'an, objasni im se da se kune na ono što misli onaj ko pita nešto, na primjer kaže, jesi li tako ti Allah, misli on, jesi li ga udario? On kaže nisam, a misli nisam spavao svu noć. To on u sebi zamisli, takozvani idmar, idmar od damir. On nešto misli ko se, ne, ono što te pita i što misli onaj ko te pita. To se posebno objasni i onda se traži zaklet. I onda se zakletva, tako mi Allah, kaže nisam, misli na to. Laž u tome je jemin gamus, jemin gamus. Različit je postupak pri svakom od ovih. Što se tiče ovoga, lagul jemin, ovog običnog zaklinjanja u govoru, bezveznog, što se tiče njega, za njega ne treba otkup. Pišite, za, taj, za tu zakletvu ne treba otkup. treba je izbaciti iz riječnika. Nak slabog karaktera. aj, aj Boga mi ćeš kod mene, aj Boga mi moraš svratiti, Boga mi ti neću halal da mi ne svratiš i tako dalje. Namjerno zaklinjanje. Je otkup, za njega je, na njega se odnosi otkup. Ali čovjek sa nijetom da nešto uradi i zaklete. Pa kaže. Tako mi Allaha uradit ću to. Ili tako mi Allaha doći ću nekomu traži od njega nešto, kada je tako, daću ti Allaha mi daću ti. Sada namjerna kletva, namjerno zaklinjanje i ono se mora izvršiti. Ono se mora izvršiti, pišite. Ovu zakletvu moramo izvršiti osim ako je grije osim ako je grije U hadisu kaže, ako se neko od vas zakune na nešto, a nađe drugo bolje od toga, neka prekši zakletu i iskupi. Naprimjer, neko se ne uzubila tela, zaklete za nešto, ono bude haram. Kaže, majci, nećete nikad doći, zakuneju se. To je grije, to je kidanje, rodminski veza i kidanje dobročinstva prema, prema roditeljima, prema majci. Treba čovjek da vidi šta je učinio i kaže, a ne valja zakljetu ću ja sada prekršiti, ali ću je, ali ću je otkupiti. Znači, učiniti kefarat mina. Gdje god vidi nešto što, što je se zakleo, da je, da je loše, da je bolje postupiti suprotno, ne smije da bude prepreka ova zakljeta. Te uzimati, kaže, zakletu Allahom želešanu preprekom, preprekom da činite dobročinstvo i tako dalje tiče trećeg, što se tiče trećeg jemina, jeminul gamus, dobio je ime gamus, Golu game se jagmi su, zaroniti, porinuti, biti, biti zaburen u džehennem. Što on odvodi svog vlastnika u vatru džehennema on se ne otkupljuje i on se ne otkupljuje otkupom za zakletu. Otkup zakletve. Pišite sura na ide 89. ajet. Sura ma 89. ajet. Tu ahidukum Allahu bil lagvi fi ejmanikum. Allah vam ne uzima kao grijeh to što se vi kunete jel, u običnom govoru, lagu. Ne obraćate pažnju. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Ali vam uzima za grijeh ono na što se namjerno zakunete. Aqadtum, zato je ovo jemin muakkad. I aqd. Či namjerno se zakune. فكفارته إطعام عشرة مساكين min ausati ma tut'imu ahlikum. Pa njegov otkup je, pišite, nahraniti deset siromaha prosječnom hranom kojom hranimo svoju čeljad. Ili ih obuči, ili obuči deset siromaha, au tahriru rakaba, ili osloboditi roba. Ovo troje sve je dozvoljeno početno. Ili, ili, ili. Šta god hoćeš od ovoga. Ili kako može nešto od ovoga, dužan je, ne smije da radi drugog. A ako ne može ništa od ovo troje, onda femellem jeđid, ako ne nađe, ako ne mogne, fasijamu thelathati ejjam, pa post tri dana. Onda će postiti tri dana, kao otkup grijeha zbog njegove lažne zakletve namjerne. Tike kefaratu ejmanikum iza haleftum. To je otkup za vaše zakletve kad se zakunete. Vahfazu ejmanekum. I čuvajte svoje zaklete. Zato smo rekli da se ova zakletva mora šta? Izvršiti izuzev da je štetna, da je grijeh, da je suprotna Allahovim, Allahovom propisu, Allahovom šarijatu. ajit u kome Allah Jalašanuhu nam skreće pažnju da ono što je grije ne bude prepreka pa da, pa, da, pa da ne uradimo bolje od njega da ne bude prepreka za zakljetva kaže uzvišeni u suri Bakara 224. ajetu la teđa'lu urdatan li ejmaniku ne uzimajte Allaha to jest njegovo ime kao zalog u vašim zakletvama en da činite dobročinstvo au tattaku ili bogobojaznost au tuslihu bejna nas ili da popravite stanje među ljudima znači ne smije da bude zakljetva Allahom zakunjamo se nešto što će pogoršati odnos među ljudima prekidaj, tu, krši tu zakljetvu ali je odkupi to je što se tiče dopune ovog naslova zavjeta Danas ćemo ako na novi, novi naslov prodaja. To je u stvari, jel, tiđara. Pitajte, inša Allah, naplaćivanje Ivanje oplodnje stoke. Znači, kada neko dovede kravu da je vo oplodi, po islamu je zabranjeno uzeti pare tako za konja, tako za, za ne znam, koze, ovce, za sve ovo. Zapišite, znači imate i gori, nije dozvoljena prodaja duga za dug, nije, nije, tako dalje. Zapišite vi samo tamo u svesti. Zabrano uzimati pare za oplodnju stoki. Ta mesela je bila aktuelna, mi smo i na prvoj medresi se sa njom suočili. I nije bilo kod nas znanja, pa smo pitali šeha Usaimina, rahmatullahi alaih, živio i sada, i on je odgovorio da o fetvu da tako nešto ne postoji u izvorima islama niti je u praksi prve generacije bilo da su ljudi time trgovali a sigurno nije imao svak ne znam mušku devu i nije imao svak mužjaka za svaku vrstu koju je posjedovao kojoj je posjedovao žen pišite novu stvar pored ovo što ste ovdje zapisali Allah žele šanuhu ili možemo drugačije sve što je Allah žele šanuhu zabranio da se jede zabranio je i da se jede zarada od, nje, od njegove prodaje sve što je Allah žele šanuhu učinio haramom da se jede zabranio je i uzimanje od, od, od njene prodaje i jedenje onda te vrijednosti. To došlo hadisu inna Allaha idha harrama shay'an harrama akla thamanihi. Tako hadis glasi. Kad Allah nešto zabrani, zabrani i jedenje njene dobiti, njene zarade od nje, kada bi se prodala. u drugom hadisu kaže Resul sallallahu alaihi sallam la'an Allahu l-Jehude حرم الله لهم الشحوم البقر فأذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها prokleo Allah židove Allah im je zabranio da jedu loj kravlji pa su ga oni topili i prodavali i jeli novac od te prodaje. Či znači, zabranjeno mi jest, ali oni bi od toga pravi, ne znam, svijeće ili šta bi pravi, topi bi ga, da ne bude više loj onakav kakav im je kao zabranjen, pa bi to prodaje i onda od toga jedi. To jest kupi bi šta bi šta bi kupi. To je haram jednako kao i samo jedenje loja. Imate od ovdje pod tačkom 13 zabrano prodati grožđe u zagradi šljivu, ako se zna da će kupac za toga voća praviti alkohol, možete dodati, analogno zabrani pod tačkom 13, sve što će služiti haramu, mu'minu je zabranjeno prodavati. Pa ako si trgovac i djevojka kupuje, kupuje od tebe šminku, znaš da će se vani šminkati, haram ti je prodati ako prodaješ TV i kupuje čovjek koji znaš da će, da će gledati razred, haram ti je njemu prodati. Prodaješ, ne znam, neki veš koji je lijep da, da se žena mužu u njemu pojavi, međutim, takva razgoličenja će izaći na ulicu i ti to znaš, ti to znaš, haram ti je prodati. Dobro, napišite još, kad smo kod ove teme, da dodate ovome što je napisano ovdje. Zabranjeno je poklona ili nagrada kupi određeni iznos kod nekog trgovca. Strana koji ko sa njima pazari, na primjer, hiljadu maraka, ili pet hiljada, recimo, godišnje, dadnu im jednu, jednu karticu, ne znam, od vrijednosti sto maraka mogu uzeti. Rade, time ljude navode da kupuju bespotrebno. I to je šta? I to je haram. Da ljudi kupuju stvari bespotrebno, to je haram. Od iste vrste je izdavanje slikovnica i onda ne znam u seriji u čokoladama, u žvakačima i tako dalje daju razne slište koje kad potpuniš dobit ćeš nagradu što znači da trebaš stalno da kupuje čitav narod vidite samo da toga neće li to je navođenje da se kupuje bez potrebe i ovo sa ovom karticom znači da kaže koliko od nas pazari mjesečno 500 maraka ima od nas pravo da za 30 maraka uzme što hoće. Haram. A i ove, ove slikovnice, ne znam, ko, ko sve brojeve uzme neku seriju tamo sličica, ko sve brojeve sakupi i izlijepi i dobit će od nas golfa. Dobit će golfa. Odakle taj golf zaradio ga ti? Svi ljudi u BiH davali, ti ga dobio, ako ćeš ga dobiti. Ako ga ne dobiti, gdje, gdje ti ostale pare? I u si, se, u, u si ušao? Ušao u njihove, u njihove te...